Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. December 6, 1964 Inordinehang pare ang nooy si Father Wilfredo Manlapas na ngayon ay obispo ng Diocese ng Tagum. Inordinehan siya sa Naga City. Una siyang naitalaga bilang rector sa Holy Rosary Major Seminary – sa nasabi ring lalawigan, nalipat naman siya makaraan ang anim na taon para maging Cora Paroko ng Immaculate Conception Parish sa Baybay, Leyte. Siya ay nagsilbing pari ng simbahang katolika nang may labing pitong taon bago tuluyang naging obispo. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.